Bakıp durma orada öyle Uzaktan uzağa böyle Bakıp durma orada öyle Uzaktan uzağa böyle Gelse de aşkını söyle Hem coş ile feryat ile hem coş ile feryat ile Gel sen de aşkını söyle Hem coş ile feryat ile Hemduş ile feryat ile Allah Allah Allah diye Allah diye Allah diye Allah diye diye diye Allah Allah diye diye şu gönlümüz temizlensin, nefsimiz şeytanı yensin. Şu gönlümüz temizlensin, Nefsimiz şeytanı yensin O zaman aşk ile edersin Hem coş ile feryat ile Hem coş ile feryat ile O zaman aşk ile edersin Hem coş ile feryad ile Hem coş ile feryad ile Allah Allah Allah diye Allah diye Allah diye Allah diye diye diye Allah Allah diye diye Geylani'nin erleriyiz Bu bahçenin gülleriyiz Mehmet Baba erleriyiz Bu bahçenin gülleriyiz Hep gül kokan şu tenimiz Hem cuş eder feryat eder Hem cuş eder feryat eder hep gül kokan şu tenimiz Hem cuş eder feryat eder Hem cuş eder feryat eder Allah Allah Allah diye Allah diye Allah diye Allah diye diye diye Allah Allah diye diye bu bahçenin gülü solmaz Orada olan daim ölmez Bu bahçenin gülü solmaz Orada olan daim ölmez Zikredenin derdi kalmaz Hep cuş ile feryat ile Hep cuş ile feryat ile Zikredenin derdi kalmaz Hep cuş ile feryat ile hep tuş ile feryat ile Allah Allah Allah diye Allah diye Allah diye Allah diye diye diye Allah Allah diye diye